Ella me besa como si mañana el mundo no existiera. Después me empuja y me dice que no puedo aunque ella quisiera. Dime que tiene él, que no lo tenga yo. Llama y dile que la vuelta se cayó. Baby, explícale que tus manos se prenden en mi piel. Dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Ay, Betty dile que yo te doy más. Let's make a que quieres, yo pago el recibo. Que estamos solos, no existen los testigos. Trépate encima de mí, dentro del deportivo. Esta noche te va intensivo. Me gusta el color de tu piel. Dentro de ti va a desaparecer. Si con sus ojos no te pudo ver, él no te puede acusar que le fuiste infiel no le explique. Dile que se ubique, que lo piense como cien veces. Y esa maroma no practique, que no le eche pique. Que recuerde que aquí todo el mundo tiene Y Le pido a Dios que cuando le den piso, la sangre en la G si no me salve. Baby, explícale que tus manos se prenden en mi piel. dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Ay, Betty, dile que yo te doy más. Whoa. Baby, explícale. que son Que no te llame, que no te busque, que tú no sientes nada por él. Que no te suplique, que no te rogando, que tú no quieres volver con él. Que tú eres mía y eso no lo va a poder cambiar nadie. Que te hago brincar, que te hago gritar y como yo no hay nadie. Que te lo haga bien rico como a ti te gusta, el macho tuyo soy yo. Que me quedé contigo, lo mandé a hacer buche, que me diga algo que pasó. Que tú eres mía y eso no lo va a poder cambiar nadie te hago brincar, que te hago gritar y como yo no hay nadie que te haga sentir como todo una mujer. Lo que yo te hago él nunca te lo va a hacer. Easy, Santo, Niño, Shadow, Faust Baby, explícale que tus manos se prenden como si mañana el mundo no existiera. Después me empuja y me dice que no puedo que ella quisiera. Dime que tiene él, que no lo tenga yo. Llámalo y dile que la vuelta se cayó.